diretamente. Estou de love fuck. Estou de love fuck. DJ geladinho, o gênio dos beats. Admiração, talento e dom da sua sentada. Faz a melhor posição, vem de quatro pedindo tá. Sei que tu tá louca pra sentar no banco de trás da minha meca. Postura de santa tá na cara que não presta. Vai sentar no banco do carona, sequência de toma. Toma essa safada, não sai de cima por nada. Vai sentar no banco do carona, Sequência de toma, toma, toma, toma Não sai de cima por nada Delicada é a maneira que ela sabe me ganhar Junto com suas amigas, não para de rebolar Pura adrenalina, brinca com a minha vida, sabe provocar Minha melanina, seu cheiro cativa, como não ganhar? Eu sigo com os parça fazendo dinheiro, domando diversas que tá pela rua Se eu tô com ela, bate o desespero, fica arrepiado, meu coração pulsa Prova que me ama, que eu dou do bolsa da Fendi, silicone e uma Vai sentar no banco do carona, sequência de toma, toma Essa safada não sai de cima por nada Vai sentar no banco do carona, sequência de toma, toma, toma, toma Não sai de cima por nada Menina é safada, ela é mimada Ligo às quatro e meia, saudade de mim, eu da raba dela Sabe como faz, ela é treinada joga lá em casa. Parabéns pra mim, bati palma com a bunda dela. Ela é bebê, não ligo, mas se quiser beber, ela tem leite no dente. E o vestido coladinho, só com você que eu vou ver o sol nascer. Fica tudo diferente. Tu se aparecendo pra mim, vai sentar no banco do carona. Foi sequência de toma, toma. Mas a safada não sai de cima por nada. Vai sentar no banco do carona. Sequência de toma. Toma, toma, toma, não sai de cima por nada. DJ Aladdin, o gênio dos beats.